Diese Katze gibt es wirklich. Viele wollen sie fangen, aber wird nichts, wird nichts. Es ist eine coole Katze in der Stadt. Streunt, wenn alle schlafen, durch die Straßen in der Nacht. Sie springt über Dächer, ungehindert vom Verboten. Maus, du wirst lachen, doch ihr kann man nichts vormachen, sie kennt sich eben aus. Das Spiel verstanden, alle Regeln gerafft, weil sie das schon ganz im neuen Leben lang macht. Sie hat alles gesehen und vielleicht ist sie deshalb ein kleines bisschen schizophren. Keiner weiß, was sie sich als nächstes überlegt. Deshalb gehe dieser Katze lieber aus dem Weg. Es ist eine coole Katze in der Stadt. Streunt, wenn alle schlafen, durch die Straßen in der Nacht. Arm, denn sie ist einfach nur zu cool, um ihre Krallen aufzufahren. Sie hat keine Angst, bleibt entspannt und läuft in aller Seelenruhe über Autobahn. Du hörst die Katzen, die fauchen, doch sie bezwingt auch mal einen Hund. Sie kann sogar tauchen, sie geht den Dingen auf den Grund, auf der Straße zu Hause. Sie kommt viel herum, egal was für eine Strecke für sie bleibt ein Katzensprung, findet Regeln albern und auf die Tiere auf dem Zoo. Sie hält die Welt doch eh nur für einen riesen Katzenklo. Keiner weiß, was sie sich als nächstes überlegt deshalb geh dieser Katze lieber aus dem Weg. Es ist keine coole Katze in der Stadt, streunt, wenn alle schlafen, durch die Straßen in der Nacht. Sie Zeit gleich überall übernatürlich. Viele wollen sie fangen, aber wird nix, wird nix. Es ist keine coole Katze in der Stadt, streunt, wenn alle schlafen, durch die Straßen in der Nacht. Du glaubst mir nicht, doch diese Katze gibt es wirklich. Viele wollen sie